вилучення трохи служителів минулого разу не одержав відеокасети, закінченні зібрання прошу нам одержати. Виїжджаюча група до сім'ї Ковта може виїжджати автобусом 4207 зразу по закінченню зібрання. Також після праці знову ж таки.